Imagine waking up one day and realizing that you were born on a completely different planet and everything you learned was lie and the heroes... Този филм е сниман от филмови дейци, от нашите герои, от участници в нелегалната оперативна мрежа, която подпомага бегалците от Северна Корея, една от най-опасните държави в света. Във филма няма възстановки. С този надпис започва филмът «Отвъд утопията» на Мадлин Гавин, филм за бягствата от Северна Корея, който в петък, 4 октомври, октомври ще бъде показан на Международния фестивал София Документал от 19 часа в Дома на киното. За нас сега е чест да посрещнем в студиото на Хоризонт до обед две жени, прекусили с риск за живота си телената ограда, която огражда най-затворения режим в света. Този в Корейската Народно-демократична република, по-известна като Северна Корея. Тези две жени са и две от героините на документалния филм Отвъд утопията, който спечели наградата на фестивала Сънданс 2023, чието трейлър чухме в ефир преди секунди. Добър ден казвам на Со Йон Ли, 반갑습니다. 반갑습니다. Здравейте. Тя е председателка на Асоциацията на жените Нова Корея. Добър ден и на Джин Хаеро. 반갑습니다. 노진혜 씨. 반갑습니다. Здравейте. Тя бяга от Северна Корея още като 12 годишна с нейното семейство. Да започнем от момента на бягството. Първият ми въпрос е към а, Сойон Ли. Помните ли момента, в който решихте, че трябва да избягате от Северна Корея? Защо? Нашите по-възрастни слушатели помнят бившата комунистическа България, преследването на инакомислещите, комунистическите лагери, затворените граници. Вас какво ви накара да се осмелите да мечтаете за друг свят, за друг живот през далечната 2006 година? 먼저 탈북에 대해서 듣고 싶은데요. 이수원 씨는 탈북을 결심한 순간이 기억나시나요? 이유도 혹시 기억이 나시는지요? 지금 이 라디오를 듣고 있는 시청자들 중 연세가 있으신 분들은 불가리아 공산주의였을 때를 기억하고 계십니다. 공산주의를 따르지 않는 자들을 감시하며 그들을 수용소에 넣고 국경은 닫혀 있었습니다. 2006년 당시에 어떠한 희망을 보고 탈북을 결심하셨나요? 네, 저는 북한에서 10년 동안 군인으로 생활을 했습니다. 북한 체제를 지켰고요. 그때 제가 받았던 월급이 북한돈 280원인데, 어, 1달러가 8천원 하는 북한에서 280원은 달러로 계산도 안 될 것입니다. Бях в армията на Северна Корея 10 години и там вече заплатата ми беше 280 лона на месец, което като преведем като долар, даже и, и 1 долар не ставаше на месец. 하지만 북한 그 공산주의 특징이 군대에 나간 사람들은 국가가 밥을 주고 2년에 한 번씩 군복을 주기 때문에 풀밥을 먹고 옥수수로 끼니를 이으면서도 그것이 당연한 줄 알았습니다. Но както знаете, в комунизма, като бях в армията, вече от държавата а, ни са дали храна, бяхме обядвали от там. А, през две години наведнъж ни бяха дали дрехи, ядохме от ядохме царевица, но помислих, че това е нещо, не е нещо странно и всички така си живеят. 제가 군대에 나가서 3년 동안은 영양실조가 와서 훈련에도 참가를 못했었습니다. Даже през първите три години, вече от много липса от храна, имах болка. 그래도 그 정권에 충성을 하면서 10년 동안 군복무하고 제대하고 집으로 왔는데 아버지가 대학 교수를 하는데 한 달 월급을 3,800원 받으셨는데 공산국가에서 준다는 배급이 전혀 마비가 돼서 안 나오는 거예요. А, вече вярвах, че в изобщо няма проблем в тази ситуация, че всички като мене работят, изобщо няма проблем, но като свърших вече 10 години в армията и се върнах вкъщи, баща ми беше професор в университета в Северна Корея и той беше получавал 3800 лона на месец, но имаше проблем в системата на заплатите и през няколко месеца изобщо нямаше заплата. 결혼해서 아들까지 낳았는데 이틀 동안 아들하고 먹을 것이 없어서 단 한 끼도 못 먹은 적도 있었습니다. Тогава се бях омъжила и имах и дете, но изобщо нямаше храна и през два дни детето ми изобщо не може да яде нищо. Разбирам много тежки условия в една военизирана а, тоталитарна държава. Нека сега да попитам Джин Хайро, защото когато Сойолин отива в Република Корея, в Южна Корея през 2008 година, вие, Джин Хайро, се раждате в Северна Корея. Само 12 години по-късно самата вие, още момиче, бягате от тази страна, пълна с репресии. Какво помните от бягството? 정말 북한 군대에서 많은 어려움을 겪게 되었네요. 지금 이제 노진네 씨한테 질문을 하고 싶은데요. 이수연 씨가 탈북하고 한국에 들어갔던 2008년 그 해에 노진네 씨는 이제 갓 북한에서 태어나셨습니다. 12년 후에 어린 소녀였던 어린 소녀였던 진혜 씨가 탈북을 하게 되었는데 탈북 당시 어떤 것들이 기억나시나요? 어, 탈북 당시에 사실 엄, 저는 아무것도 모르는 12살이었는데 어쩌다가 엄마 손에 끌려서 나오게 됐었는데 한국에 오고 나서야 알게 된 게 어, 그 당시에 이제 3년 안에 가족 중에 탈북을 한 사람이 있으면은 북한에 남아있는 가족들 모두 추방이 된다고 해가지고 엄마도 갑자기 결심해서 다 같이 오게 됐고요. 어... 그러다가 이제 중국을 딱 넘어설 때 엄마랑 아빠랑 엄청 싸우기도 했었고 그걸 듣고 동, 동생이랑 저도 엄청 많이 울었던 기억도 있어요. А, когато бях на 12 дни, не знаех, даже не знаех защо бягаме от Северна Корея, Корея. И просто родителите ме возеха на ръка. Бях следил просто родителите. По-късно, като пристигнах в Корея, разбрах, че а, има Чичо ми и Лейля ми бяха избегнали от Северна Корея през до 3 години. И ако им, от семейството някой е избегнал от Северна Корея, вече друг, цялото друго семейство ще бъдат изгонени от града и влизат в една къща в планината и те вътре вече войниците ги гледат не, и точно не могат и да бягат. И затова родителите ми решиха да бягат от Северна Корея също. Да, репресии над семействата на а, а, хора, които са избягали вече от а, Северна Корея. Ние знаем, че Северна Корея е силно военизирана държава, затова въпросът ми е към Сой Йон Ли, а, като част от армията на Северна Корея. Как ви описваха врага? От какво се страхува режима в Северна Корея? 정말 연좌제의 벌이 무거운 걸 알 수 있게 되었는데요. 또 이제 질문을 이수현 씨한테 드리고 싶은데 북한은 세계에서 가장 높은 군사력을 보유한 국가들 중 하나이며 국경 쪽 경비는 매우 삼엄한 걸로 알고 있습니다. 이수현 씨도 북한 군대에 속해 있었다고 말씀을 해주셨는데요. 북한 군대에서 적군들을 어떻게 묘사했나요? 또 이제 북한 정권이 특별히 두려워하던 것이 무엇이었나요? 네, 북한에서는 군인들에게 가르치는 것이 어, 적이 둘입니다. 미군과 어, 대한민국 군인들을 6.25 전쟁이라는 것을 일으켜서 전쟁을 일으킨 어, 전범자라고 해서 사실 어, 적이 어, 있고요. 요즘에는 어, 미군과 남조선군이라는 적이 있었는데 사상의 적이 하나 더 생겼습니다. 브레우드 어, 드라마를 네. 보다 보니까 사상의 적이 생긴 거예요. 통역하겠습니다. Uh, учат, че има два основни врага. Ед- Едното е вече Америка и другото е Южна Корея. Uh, те вярват, че а, войната, която беше отворена през 25 5 юни, uh, вярват, че Южна Корея е нападнала Северна Корея, а което истината е точно обратното. Но ги научават, че вече Корея е нападнала Северна, Южна Корея е нападнала Северна Корея, заедно с Америка. и затова те просто пазят тяхната, тяхната държава. И освен това, вече има вече и трети враг. Може да се каже, че е корейската култура и културата през света, което вече те са затворена държава и не показват какво има отвънка, но вече като влиза прено каквото е драма или кей поп всичко... Филми, музика. Филми, музика. Всичко и... това се оказва враг на режима на Северна Корея. Точно. Да, разбирам. И това също напомня а, със сигурност а, за неща, които са се случвали в комунистическата част от а, Европа а, преди падането на Берлинската стена. А, фактът обаче, че сте била част от армията на Северна Корея, предизвикваше ли недоверие в вас от страна на властите в а, Република Корея, в Южна Корея? 정말 공산주의에서 정말 이런 많은 문제들이 있다는 게 놀라울 따름이네요. 혹시 북한 군대에 있었다는 사실 때문에 대한민국 정부에서 이제 불신을 가진다거나 아니면 혹시 다른 불이익을 당하신 게 있는지 여쭤보고 싶습니다. 아, 네. 사실 어 대한민국을 향해서 총을 들고 있던 저였기 때문에 어 탈북 과정에서 그러한 두려움이 있었습니다. 그런데 대한민국 오자마자 뭐 다른 탈북민들하고 똑같이 대우를 해줬고 어 대한민국 헌법에 북한 주민도 우리 국민으로 되어 있기 때문에 모든 혜택을 정말 받는 데 대해서 놀랬습니다. И аз много се бях страхувал от това, че има шанс Южна Корея да не ми вярват, защото и аз бях войнишка, която а, се борих срещу Южна Корея. Но като влезна в Южна Корея, всички много ме посрещаха много с радост и точно не се страхуват от мене, нямаха дов... а, имаха доверие към мене. И в... вярваха, че и аз съм човек, който е от Република Корея и нямаха Уважаваха Уважаваха ме, да. а, достоинството й. А, добре да попитам а, Джин Хайро, която на 12 години, пак ще кажа, минава, а, бяга от Северна Корея. Какво по- помни от първия момент, в който минава от а, другата страна? 노진네 씨한테 질문을 드리고 싶은데요. И може 다른- би да добавя въпроса с какво я изненада Република Корея. 다른 나라의 국경을 처음 밟은 순간을 기억하시는지 그리고 또 추가로 대한민국에서 어떤 점들이 놀라웠는지 음, 사실 그 사실 그 한국 국경을 처음 밟았을 때 어, 태국에서 비행기를 타고 내려왔어요. 근데 오는 길에 비행기를 탔는데 와 진짜 TV에서만 보던 비행기를 내가 탈 수 있구나 싶어서 엄청 놀랐던 기억도 있고 어, 한국에 와서 놀랐던 거는 이제 처음에 사촌 언니가 먼저 탈북을 했는데 언니가 저희 집에 와서 아이스크림을 시켜줬는데 집 앞까지 배달이 돼가지고 엄청 신기했던 기억이 있어요. А, да ви кажа първо момента, ко- помня момента, когато първи път пристигнах в Корея, бях с самолет от Тайланд до Корея. А, тогава много се очудих от всичко, всичко света, което бях гледал по телевизията, беше точно пред мене. Всичко, от всичко се изненадах. Даже се изненадах от, от всичко. Примерно, а, едно семейство не беше поръчило сотолет за вкъщи и като разбрах, че сотолета може да се доставя до пред вратата, много се изненадах. Да, сладоледа, се, сладоледа е единствената думичка, която различих в а, а, корейските фрази. Нека да се извиня на нашите слушатели. А, разбира се е важен превода и за това изчакваме а, цялостно отговора на един въпрос преди да стигнем до а, неговия превод. Но а, сега въпросът ми е към Со Йон Ли, защото през 2023 година тя е свидетелствала по въпросите за човешките права в Северна Корея, а, в Центъра за стратегически и международни проучвания в Съединените щати. Самата тя е участвала в множество протести в ООН срещу нарушаването на правата на човека в а, Корейската народно-демократична република, в Северна Корея. И за това нека да я помоля на кратко да каже какви са методите за потискане на човешките права в Северна Корея. 이제 이수현 씨한테 질문 드리고 싶은데요. 2023년 미국 CSIS 전략국제연구센터에서 북한 인권 실상 증언을 하셨고 유엔에서 북한 대표부 앞 규탄 시위도 하셨으며 뉴욕에 있는 유엔 북한 대표부 라는 이름의 거리를 2016년 북한에 체포됐다가 식물인간이 되어 2017년에 사망한 미국 대학생 오토 원비어의 이름을 따서 원비어 길로 지정되어야 한다고 공식 브리핑도 하셨습니다. 북한의 인권 탄압이 정말 심각하던 걸알 수 있는데요. 혹시 북한이 어떤 식으로 인구 탄압을 하시는지 알려주실 수 있나요? 네, 먼저 북한은 정권 유지를 위해서 주민들을 어, 통제하는 방법 중 하나가 정치범 수용소, 교화소, 노동 단련대 라는 이러한 그 구류장을 통해서 탄압을 먼저 합니다. Първо започват вече за да пазят тяхното министерство. Вече ако има хора, които са протест в това министер- министерство, ги карат в затвора, влизат в затвор, където правят все работят. Така, ако има някои, които не вярват, не са към комунизма, ги влизат, в, ги закарат в затвора. 북한 집집마다 있는 김일성, 김정일의 소상화 그 사진을 훼손했다는 것 때문에 수용소에 감금되는 것이고요. 실제 비욘드 유토피아에서 어, 엄마인 저를 찾아오던 제 아들이 지금 중국에서 북송되어서 북한 정치범 수용소에 지금 감금되어 있습니다. 6개월 동안 고문을 받아서 팔다리 다 부러진 애도 수용소에 보내는 방법으로 인권 탄압을 하고 있습니다. А, всяка къща има изобретение на Ким Чонг Ън и Ким Или Сонг. И ако примерно има някаква драскане или нещо пада тази иллюстрация, също влизат в затвора. Портретите на Портретите, лидерите. да. И вече всъщност и не беше в Китай, но вече от Северна Корея го поискаха той да се върне в Северна, в Северна Корея. И като е влезъл в Северна Корея, беше влезъл пак в затвора, беше с чупени крака и щупена ръка, но пак беше в затвора за 6 месеца. Това, който и да е, ако има ако не е към комунизма, ги, ги закарат в затвора. Говорите и за нейния син, всъщност, на а, Со Йон е, Ли, кой, да. за който е част и от а, историята на филма, отвъд утопията, който ще видим в а, петък в Дома на киното от 19 часа. А, но най-общо казано, а, много ли са големи разликите между живота в Северна и в Южна Корея? 질문 드리고 싶은 게 북한에서의 생활하고 남 그 대한민국의 생활하고 정말 어떤 큰 차이점들이 있나요? 정말 많은 차이점들이 있나요? 어, 하늘 땅 차이라고 저는 보여집니다. 그러니까 가장 가깝게는 제가 한국에 와서 한 달 동안 일을 했는데 180만 원 월급 받았어요. 그래서 북한 월급하고 비교해 보니까 160년을 제가 벌어야 되는 월급입니다. Наистина може да се каже, че разликата е между небето и земята. Много е огромна разликата. Примерно като влезах в Корея и работих за един месец, а, са ми платили милион и 600 хиляди лона, което като пресметнах, трябва да работя 160 години в Северна Корея, за да получавам една месечна заплата в Южна Корея. Огромна разлика в стандарта. А, а за а, Джин Хайро, каква е разликата между двете страни? 정말 차이가 어마어마한 걸 실감할 수 있었는데요. 노진혜 씨는 약간 어떠한 차이점들을 느끼셨나요? 어, 아무래도 가장 큰 차이점은 자유라고 할 수 있는데, 어, 처음 자유라고 느꼈던 이유가 옷이나 메이크업에서 굉장히 많이 느꼈던 것 같은데, 어, 일단 북한에 있었을 때는 옷에 영어나 뭔가 딱 붙는다 옷이. 그러고좀 너무 헐렁하다. 그래도 안 되고요. 어, 디자인이 좀 한, 북한에서 보기 어려운 디자인이거나 좀 눈에 띄는 무늬가 있으면 못 입었던 기억이 있는데 여기서는 너무 자유롭게 입을 수 있어서 너무 좋았던 것 같아요. аз усетих свободата, защото примерно в Северна Корея, примерно за дрехите и котметите и почти не е позволено нещо специфично да се направи, докато в Южна Корея всичко е позволено. Когато бях в Северна Корея, примерно в дрехите а, не трябваше да пиша английски язик под дрехите, не можех да правя косметици и дизайна не трябваше да бъде много специфициран. Имаше много голяма огромна разлика между свободата на- на каквото и да е. Свободата на каквото и да е. А, името на организацията, основана от Со Йон Ли, е Нова Корея. А, защо? Какво означава Нова Корея? 그 이수현 씨가 설립하신 뉴코리아 여성연합에 대해서 질문이 있는데요. 뉴코리아 무슨 뜻이 있나요? 어, 사실 북한도 코리아, 예, 그 노스 코리아라고 하는데 그 북한에서 어, 살았던 탈북 여성들이 받았던 인권 침해 실상, 성폭행, 어, 강간 이렇게 당하면서 또 탈북 과정에서 인신매매를 당했던 여성들을 어, 그들의 마음을 치유해주고 통일된 대한민국에서 어, 어떠한 역할을 할 수 있도록 자립을 도와주는 이러한 NGO 단체입니다. Вече има смисъл, вече нали, и Северна Корея все пак се е Корея. И вече в Северна Корея вече жените имат доста големи трудности. Има вече опасност от сексуална напада. Да, сексуална експлуатация. Сексуална експлуатация и от кражба. Има наистина много големи, големи опасности. Това като се от Северна Корея, като идват в Южна Корея, тези жени да имат като Южна Корея да им бъде нова Корея, където да, бъд, да няма опасност да бъдат безопасни. Да бъдат гарантирани правата им. Добре, а, документалният филм, който ще видим в петък от 19 часа в Дома на киното в рамките на София Документал, разказва за вашите лични битки, като тази на Сойон Ли да изтегли нейния син от Северна Корея. Вие познавате и тази част от картината, свързана с а, измамите, брокерството по границата, с риска. Затова последният ми въпрос, ще ви помоля само това да преведете. А, има ли път отвъд утопията, както е озаглавен филма? Път, който да, да минава отвъд страданието? И защо възможен ли е хепи-енд? 마지막 질문 드리고 싶은데요. 비욘드 유토피아, 그 영화 제목처럼 유토피아를 넘어서는 길이 있을까요? 그리고 고통을 넘어서는 길이 있을지, 정말 이 영화는 해피엔딩이 가능할까요? 사실 저는 비욘드 유토피아 영화에서 엄마를 찾아오는 아들을 대한민국까지 데려오지 못했습니다. 어, 지금도 많은 죄책감에 살고 있고 아들에게는 미안한 마음도 가지고 있습니다. 그래서 이러한 어, 제 마음을 담아서 북한에서 지금 자기 국민들에게 가해지는 인권 탄압 실상들을 세계에다가 알리는 것이 제 아들을 살리는 길다라고 이 생각을 했습니다. 그래서 이번에 어, 우리 그 불가리아에서 진행되는 비욘드 유토피아 영화를 우리 불가리아 공산국가에서 실제 살았던 여러분들께서 이 영화를 봐주신다면 북한 정권이 현재 제 아들을 잡아놓고 인권 탄압을 하는 이러한 부분들에 어떤 메시지가 어, 될 것이다라는 생각을 하고요. 북한의 인권 문제에 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다. В този филм се описва, вече се описва за сина, който отива да срещне майка си в Южна Корея, който напоследно не успя, който е реално, реално нейния син. И вече много съжалявам, съжалявам за сина ми, че не можа да дойде в Южна Корея. Исках чрез този филм да покажа вече живота в Северна Корея, как хората там вътре са в опасност и не, мог, не са за свобода. Искам чрез този филм вече хората да разберат колко е опасно в Северна Корея и вярвам, че в България в старо време беше комунизъм, също ще разберат за опасности, опасностите. А, искам чрез този филм да се, всички да разберат за Северна Корея и като показваме на света колко е опасна Северна Корея, така и сина ми, който е в Северна Корея, да бъде в по-безопасна ситуация. А за Джин Кайро, а, какво, какво бихте казали на една страна като България, която наистина преди доста повече време, 35 години и повече, излезе от комунизъм? Не ви разбрах А, какво е посланието и към хората в България? Като а. човек, който е прекрачил границата от Северна Корея, отишъл е в Южна Корея, но идва в страна като нашата, която пък е бивша комунистическа страна. 이제 노진혜 씨한테 질문을 마지막으로 드리고 싶은데요. 북한이 35년 정도, 정도 전에 이제 공산 국가에서 이제 민주주의 국가로 이제 바뀌었는데 혹시 불가리아를 보면서 어떤 다른 차이점들이 있을까요? 약간 이제 북한도 가보셨고 이제 남한도 가보셨고 북한에서 생활하셨고 Само много ни е малко времето с едно изречение. 뭐 짧게 이제 북한의 아, 불가리아의 첫 인상이라든지 그런 느낌들을 말해주시면 좋을 것 같습니다. 어, 자극일거리 많고. 음, 그래도 북한이 바뀌었다고 저는 볼 수가 없는 것 같은데, 어, 그래도 불가리아는 왔을 때 차도 엄청 많아가지고, 어, 생각보다 엄청 좋은 것 같기도 하고 호텔도 너무 예뻐가지고 언니 그냥 대한민국이랑 비슷한데 이렇게 느꼈던 것 같아요. Като влезе в България имаше много коли и хотел беше много красив. Изобщо не, не е прилича като преди старовера комунистическа държава, наистина много се приличи с Южна Корея. Много ви благодаря на, на Сойон Ли, на Джин Хайро, както и за превода на Хьон Зунг Парк. Отвъд утопията, отрезвяващо документално откровение за една от последните комунистически и сурово милитаристични диктатури в света Северна Корея. Филмът е част от програмата на София Документал. Благодаря ви, че бяхте с нас.